Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tebbet yede Ebi Lehebin ve tebb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da. ve Ona ne malı fayda verdi ne de kazandı. kazandığı. O alevli bir ateşe girecektir. Karısı da odun hamalı olarak boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde